Pradžios knyga 24 skyrius Abromas paseno ir sulaukė žilos senatvės. Viešpats viskuo jį laimino. Abromas tarė savo namų vyriausiam tarnui, kuris prižiūrėjo visą, kas jam priklausė. Dėk savo ranką po mano šlaunimi, kad prisaigdinčiau tave, viešpatės žemės ir dangaus Dievo vardu, kad neimsi žmonos, mano sūnui, iš kananiečių dukterų, tarp kurių gyvenu, bet vyksi į mano kraštą, pas mano giminės, ir ten paimsi žmoną mano sūnui Izaokui. Tarnas jam atsakė, o gal ta moteris nenorės eiti su manimi į šitą kraštą? Ar tuomet turėsiu sugražinti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio išvykai. Abromas jam tarė, saugokis, kad negražintų mano sunaus tenai. Viešpats, dangaus dievas, kuris mane išvedė iš mano tėvo namų, iš mano gimtojo krašto, man kalbėjo ir prisiekė. Tavo palikuonims duosiu šį kraštą. Jis sius savo angelą pirma tavęs ir tu iš ten paimsi žmoną mano sūnui. O jei ta moteris nenorės eiti su tavimi, būsi laisvas nuo šito įpareigojimo. Tik mano sūnaus, nesugražink tenai. Tada tarnas padėjo savo ranką po savo valdovo Abromo šlaunimi ir jam prisiekė. Tarnas ėmė dešimt savo valdovo kupranugarių, geriausių bei brangiausių dovanų ir išvyko į Mesopotamiją, į Nahoro miestą. Vakare leido kupranugariams pailsėti už miesto prie vandens šulinio, tuo metu, kai moteris eina semti vandens. Jis meldėsi, viešpatie, mano valdovo, Abromo dieve, duok man sėkmę šiandien ir tuo parodyk savo malonę mano valdovui Abromui. Štai Stoviu prie šulinio, o miesto gyventojų dukteris ateis semti vandens. Jei mergaitė, kuriai sakysiu, prašau, palenk savo asotį ir leisk man atsigerti. Atsakys, gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu. Ji bus ta, kurią paskyrė savo tarnui Izaokui. Iš to suprasiu, kad parodė malonę mano valdovui. Jam dar nebaigus kalbėti, atėjo Rebeka, Abromo brolio, Nahoro žmonaus, Milkos sūnaus, Betuelio duktė, nešina asočių ant peties. Mergina buvo labai graži. Mergaitė, kurios joks vyras nebuvo pažinęs. Ji, nusileidusi prie šulinio ir pasisėmusi vandens, lipo aukštyn. Ternas, nuskubėjo jos pasitikti ir tarė. Duok man truputį vandens atsigerti iš savo sočio. Jie atsakė, gerk mano viešpatė. Skubiai nuleidusi asoti savo ant rankos, davė jam gerti. Jam atsigėrus, ji tarė, ir tavo kupranugarius pagirdysiu. Skubiai, išpylusi savo asoti į lovį, vėl nubėgo prie šulinio. Taip ji pagirdė visus jo kupranugarius. Tuo metu jis tylomis ją stebėjo, norėdamas patirti, ar viešpats padarė jo kelionę sėkmingą, ar ne. Kupranugariams atsigėrus, jis išėmė auksinę sakti kaktai, sveriančią pusę šekelio, ir dvi apyrankės, sveriančias dešimt šekelių aukso, ir klausė, kieno duktė esi ar yra tavo tėvo namuose mums vietos pernakvoti? Jie atsakė, aš esu duktė Betuelio, Milko sunaus, kurį ji pagimdė Nahorui. Ji tęsė, šiaudų ir pašaro pas mus daug, taip pat ir vietos nakvyniai. Vyras nusilenkė ir pagarbino viešpatį. Te būna palaimintas viešpats, mano valdovo Abromo dievas, kuris buvo malonus ir teisingas mano valdovui ir atvedė mane teisingu keliu į mano valdovo brolio namus. Mergaitė nubėgusi namo pranešė visiems, kas atsitiko. Rebeka turėjo brolį vardu Labanas. Ir Labanas išbėgo pas vyrą prie šulinio. Pamatę sakti ir apyrankės ant sesers rankų, ir išgirdęs sesers Rebekos žodžius, taip kalbėjo tas vyras. Atėjo jis pas tą vyrą, kuris stovėjo šalia kupranugarių, prie šulinio, ir jam tarė, ateik pas mus, viešpatės palaimintasis, ko stovi lauke. Aš paruošiau namą ir vietą kupranugariams. Taip jis tą vyrą parsivedė į savo namus. Nubalnojo kupranugarius Padavė šiaudų bei pašarai jiems ir vandens jam ir su juo buvusiems vyrams, kojoms nuplauti. Ir jam buvo paduota maisto, bet jis tarė, aš nevalgysiu, kol nepasakysiu, dėl ko esu siūstas. Labanas tarė, kalbėk. Jis tarė, aš esu Abromo tarnas. Viešpas labai palaimino mano valdovą. Jis tapo didžiu. Jis jam davė avių ir galvijų, sidabro ir aukso, tarnų ir tarnaičių, kupranugarių ir asilų. Mano valdovo žmona Sara senatvėje pagimdė sūnų, mano valdovui, kuriam jis atidavė viską, ką turėjo. Mano valdovas mane prisaigdino, neimk mano sūnų žmonos iš kananiečių dukterų kurių šalyje gyvenu, bet keliauk į mano tėvo namus, pas mano giminės, ir ten surask mano sūnų žmoną. Tada atsakiau savo valdovui, o gal ta moteris nesutiks keliauti su manimi. Bet jis man tarė, viešpats, kurio akivaizdoje vaikščiųjų, sius su tavimi angelą ir padarys tavo kelionę sėkmingą. Ir tu paimsi mano sūnų žmoną iš mano giminės ir iš mano tėvo namų. Jeigu tau, atvykus pas mano giminės, jie tau jos neduos, busi laisvas nuo priesaikos. Šiandien atėjęs prie šulnio tariau, viešpatie, mano valdovo Abromo dieve, jei darai mano kelionę sėkmingą, tai aš dabar atsistosiu prie šito vandens šulnio Ta mergaitė, kuriai atėjus semti vandens tarsiu, duok man truputį vandens atsigerti iš savo sočio. O jie atsakys, gerk ir tokų pranugarius pagirdysiu. Bus moteris, kurią viešpats paskyrė mano valdovo sūnui. Man, dar nebaigus kalbėti, atėjo Rebeka su asočiu ant peties ir, nusileidusi prie šulinio, sėmė. Tada jai tariau, duok man gerti. Ji, skubiai nuleidusi asoti nuo peties, tarė, gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu. Aš geriau, o ji pagirdė ir kupranugarius. Po to paklausiau, kieno tu duktė? Jie atsakė, esu duktė Betuelio, Nahoro sūnaus, kuri Milka jam pagimdė. Tada užkabinau sakti ant jos kaktos ir uždėjau apyrankės jai ant rankų. Nusilenkęs, pagarbinau viešpatį ir palaiminau mano valdovo Abromo viešpatį Dievą, kuris mane atvedė teisingu keliu, kad imčiau mano valdovo brolio dukterį, jo sūnui. Taigi dabar, jei norite parodyti mano valdovui malonę ir ištikimybę, sakykite, o jei ne, tai pasakykite man, kad galėčiau pasukti į dešinę ar į kairę. Tada Labanas ir Betuelis atsakė, tai viešpatės padaryta, negalime nei prieštarauti, nei pritarti. Štai, Rebeka yra tavo akivaizdoje, imk ją ir eik, te būna į tavo valdovo sunaus žmona, kaip viešpats kalbėjo. Išgirdęs jų žodžius, Abromo tarnas pagarbino viešpatį, nusilenkdamas iki žemės. Tarnas, išėmęs sidabrinių ir auksinių indų bei drabužių, juos dovanojo Rebekai. Be to, jis dovanojo vertingų daiktų jos broliui ir motinai. Jie valgė, gėrė ir pasiliko tenai per naktį. Rytą jiems atsikėlus jis tarė, leiskite man keliauti pas mano valdovą. Jos brolis ir motina prašė, te pasilieka mergina pas mus kurį laiką, nors dešimt dienų, po to išleisime. Jis atsakė, netrukdykite manęs, nes viešpats padarė mano kelionę sėkmingą. Leiskite man grįžti pas savo valdovą. Jie tarė, pašaukime mergaitę ir jos paklauskime. Pašaukė Rebeka, klausė, ar keliausi su šiuo vyru, Ji atsakė, taip, keliausiu. Tada jie išlydėjo Rebeką, jos auklę, Abromo tarną ir jo vyrus. Atsisveikindami jie laimino ją, mūsų sesuo, tapk nesuskaitomu tūkstančių motina. Tavo palikuonis te valdo savo priešų miesto vartus. Tada Rebeka ir jos tarnaitės išjojo ant kupranugarių sekdamos tą vyrą. Tuo metu Izaokas ėjo keliu nuo Lahairoijo šulinio, nes jis gyveno pietų krašte. Pavakary Izaokas buvo išėjęs į lauką pamastyti. Pakėlęs akis, jis pamatė ateinančius kupranugarius. Rebeka, pamačiusi Izaoką, nulipo nuo kupranugario ir klausė tarno, kas tas vyras, kuris eina mums priešais, per lauką. Tarnas atsakė, jis yra mano valdovas. Tada ji apsigubė šydų. Tarnas papasakojo Izokui viską, ką buvo padaręs. Izaokas įsivedė mergaitę į savo motinos palapinę. Jis paėmė Rebeką ir ji tapo jo žmona. Ir jis pamilo ją. Izaokas buvo paguostas po savo motinos mirties